Մերդան քերանները Այդ առավոտ անիցյալ օրը սկսած էր դիկրանակերտի մեջ։ Չէի գիտեր։ Ուրգե պիտի գիտնայի։ Ինձ համար սովորական օրն էր։ Սովորական աշնան առավոտը։ Աչքերս տերնոր բացած, գիտս տերնորը սկսած էի անուշանուշ խառնել։ Դակավին նորը սկսած էի մեր առաստաղին կերանները համրել։ 1 2 3, 4, 5, 6. Jerb Tyrkjeranov hamler Sverçatsav, գրնակի վրա բարգած սկսա հայրենով թվել։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Մերդան ամբողջ ծանրությունը սականիմը հոգնած ու մաշած քերանները կգրեին։ Ինչու՞ չեմ գիտեր, բայց միշտ մեր հողի երտիկին ծանրությունը մեր կերաններուն չափ իմ մանկական նիհար ուսերուս վրա հավիտենական մեղքի մը ծանրության պես սկացած եմ։ Դարիներու ծանրության դակ դեղ-դեղ ջատած ձուր ու մուր սա խեղճ ու վդիտ սա պայդոչիլներու հետ բայկարել է հոգնած, խոնչած, հիվանդակին կերաններուն հանդեպ հավատքս ինչու կամ էր գործնցուցածի չեմ գիտեր։ Եվ գվախնայի եւ գամիչնայի մեր կերաններեն։ Գարձես գզգային իմ մտածումներս ու անոնքալ ինձի գհերսոդեին, գփարգանային, գզայրանային եւ գծաղրին զիս իրենց զրմրած շիրն այվածքով։ Անգողնից մեջ երկարած իմ արավոդյան խաղս կշարունակեի։ Գհամրեի այս անգամ քրդերենով։ Եկ, դու, սե, 4, 5, 6 Չարը, 4-րդ կերան է, միշտ երգյուղի բաժանվներ։ Նախ մյուսներն ավելի գորակամագ, գուզ եւ ձերացած էր։ Մեր ցաներ լողկարի ցանրությունը ամենեն շատ անգզգար իր գրնագին վրա ու գհեվար։ Գհեվար մանավանդ ծմրան քիշերվան, երբ ցյունը գուկար գծածգեր երտիկը։ Շատ անգամ մեղքծած եմ անոր։ Չարը չարչեր։ Փարի էր։ Փենջն ու շիշը 5-րդը եւ 6-րդը քույր եղբայր էին։ Մեկը մյուսին գեստեր։ Կերան մի երկուքի գիսելով մեկուն փենջ մյուսին շեշ սազին։ Երբ կերամը գբաքսի, երբ տրամը գբաքսի, երբ դունը շինաձես, երթիկը դալբիդի կոցես կամ պետք է որ կոցես, ինչ կնես, կնստիս կուլաս, կամ գելես տուն վրատ կխնդաս։ Հետո տուն քու խիղճ վիճակիդ եթե խնդաս ուրիշները ինչ կնեն։ Չեն խնդար։ Գամ ալգմեղ կնան, գխղճան վրատ ու գսեն կգարձես։ Վախ վախ, խեղճ մերտ, էլև դուն շինելու դիրեք մե բեգես եգև։ Դիրեք մի բեգես։ Դենիրեմը մնե պեց։ Մեղք։ Ագոյին դուն է գիսեդ մնեց, գիտեք։ Ուրեմն լավ է քերան մը գիսել, մեգուն փենջ, մյուսին շեշ ըսել եւ դենիրե դանիկը կոծել։ Մեր 5-րդ եւ 6-րդ քերանները մյուսներեն ավելի երիտասարդ, մյուսներեն ավելի հուժգու էին։ Բայց նոր են ալգվախնայի։ Գվախնայի, որովհետեւ մեր լողկարը շատ ծանր էր։ Ես մեր լողկարին չափ խոշոր, անոր չափ ծանր քար չէի դեսած։ Տերևս հալ չգար եւ մեր կերանները գիսված գես մարդ էին գադարյալ։ Գիտեի, բادرազմ կար կերաններուն եւ լողկարին միջև։ Գիտեի, բادرազմը անպայման մեր անկուտ լողկարը պիտի շահեր։ Վստահ էի։ Օրը, չէ, չէ, թերևս քիշերմը, ավելի ճիշտ ծմեր քիշերմը, երբ ցյունը պիտի ծածկեր ամբողջ տանիքը եւ նույնիսկ մեր խոշոր լողկարը Այն ադեն մեր քերանները պիտի բարդվեին եւ լողկանն ալ պիտի ինար ճիշտ իմ գլխուս։ Գփարգանայի, գզայրանայի, գհերսոդեի մեր լողկանին։ Գմեղկնայի մեր քերաններուն։ Գմեղկնայի հորս, մորս, քույրերուս, եղբայրներուս եւ մեր գադուին, մեստանին։ Ինչու մեր քերանները այսքան նիհար եւ դգար էին։ Ինչու, որովհետեւ մենք աղքատ էինք Էր մենք աղկատեինք, հայրիկը շատ գաշխատեր, բայց մենք նորեն աղկատեինք։ Հե, հե, մենք շատ պարա, շատ դրամ չունեինք, եթե հարուստ լաս, դանըտ կերաններն ալ հաստ կլան։ Եթե հարուստ լաս, լողկարեն չես վախնար։ Եթե հարուստ լաս, օծեն գարիջենալ չես վախնար։ Անոք կվախնան, երբ քեզ դեսնեն, գերտան ծագը գմտնեն։ Հարուստի դան մեջ բադերուն վրա ձագալ չլար։ Էր մեր բադերը այսքան ձագձագեն։ Եվ այդ ձագերուն մեջը գարիջներ կան, գարիջները սուր ասեղներ ունին։ Եթե խայտեն, եթե գջեն գմերնիս, հարուսներու դղակնալ գմերնին։ Հե, հե, անոնգալ գմերնին։ Ով որ շատ գաղոտ է, անիկա շատ գաբրի։ Ով որ աղոտ է, աստված ուզածը գուդա։ Ինչ որ ուզես։ 6 տարեկան էի Ganuhartën sa zii, Enalik Korçunii, as zoet gehosei. Esvez baba, isen loh karin merdune erte. Esvez baba, ise in diregnerun çigodrin. Esvez baba, ise in otserun merdune çiken. Mızı hetstur. Mızı benirdur. խեղող դուր, չեմիչ դուր, բաստեղ դուր, ընգոզ դուր աբսպրանքներս վերջ չունեին։ Քանի գուզեի այդքան գակահանայի։ Առաջին անգամ Աստծո հետ այսքան մդերիմ եղած էի։ Գարձես կսկայի, թե այսօր ինչ որ ուզեմ, պիտի դար եւ գուզեի։ Մզի հետ դուր, հեվ գիտ դուր, Գետ դուր, մեղ դուր, շեկեր լդուր, նուշ լգուզիմ Երբ հրամայական եղանակի խնդրանքներս վերջացուցած, գուժիմներու շարքը պիտի հոլովեի, փոքր քույրս լալով արտնցավ։ Մայրս քրոջս ցայնին ոտքի ելավ։ Գնաց բադեն գախված իդարեին փոքր քարյուղի լամպարին բադրույկը մի քիչ փարստացուց։ Քույրս բադեն գախված գաջորենին մեջ են հիմա ալավ էլի գուլար։ Մայրս գնաց, քույրս քիրգը արավ, եկավ անգողնին մեջ նստավ ստինքը հանեց կրոջս պերանը դրավ։ Կրոջս ցայնը գտրած էր։ Գտրած էր նաև իմ եւ Աստուծո միջև խոսակցությունը։ Սենյակին մեջ երեք հոգի էինք։ Ես, մայրս եւ քույրս։ Հայրս չգար։ Հայրս դարին կանիմա անգամ դիկրանագիրդի մոտակա քյուղերը գերտար գշիրջեր։ Քյուղացիներուն ագրաները գթարմաներ կամ գքաշեր։ Ադամնապուշ չէր հայրս դբրոցալ չեր գարտացած։ Ադամնապույժ Մահմուդ Բեգինկով աշակերտ եղած էր քանի մդարի ու հետո սկսած էր քյուղերը բդդելով ադամնապույժություն ունել։ Դիշճի էլոգս էին հորս, Սարգիս էր անունը։ Քյուղացիները ինչու համար Ալիուստա դիշճի էլոգս էին չէի գիտեր։ Այնադեմ վեց տարեկան էի եւ իմ մանկական հոգերս ունեի։ Գսպասեի հորս վերադարձին Կսպասեի, որովհետև գիտեի, դա ամբիդի փերեր չամիչ, բաստեղ եւ ընգույս։ Կսպասեի, որովհետև պիտի կար իր Երևանովը եւ ես պիտի նստեի, պիտի հեզնեի անոր վրան ու չո, չո, չո պիտի սեի ու պիտի բդդեի մեր փողոցի մեջ եւ պիտի դեսնեի զիս փոլոր ծրացի դղակը։ Մայրս քրոջս փորը գշտացուց դարավ գաջորանին մեջ տեղավորեց եւ որբեսի քույրս շուտ կնանա, սկսավ գաջորանը շարժել։ Գաջորենը, երբ աչ ու ցախ կորորվել, մայրս իր անվերջանալի օրորինը սկսավ։ Էյ, էյ, էյ, էյ։ Մի օրինակ Մեղետյան նախմերդան գադուն մեստան անհանգիստ եղավ։ Վարարանին կովեն ոտքի ելավ, գլուխը աչ ու ցախ դարձուց, ավելի հանգստավետ անգին մփնդրեց, հորանչեց, արջևի եւ երևի ոտքերուն վրա ամբողջ հասակովը բրգվեցավ, գալեց կնած Սեդրին անգնը բարձին վրա գծգվեցավ, քնացավ։ Էй, էй, էй, էй։ Որս էй, էй, էյերուն եկավ խանդվեցավ մերտրացի Թոմաս Քերիին խրբոտ ցայնը։ Խանեմ, խանեմ, եղջի խանեմ։ Խանեմը մայրս էր։ Թոմաս Քերին իրենց բարդեզեն փաստացային գկժեր գբորար։ Խանեմ, եղջի խանեմ։ խանեմ Մայրս երբ Թումասկերի ինձ այն իմացավ, իր Է-երուն վեճ տվավ, շվարած հաբջեվով ու աջաբարանքով վազեց գնաց սենյակեն դուրս երավ։ Քույրս կրգին իր բզեզային ցայնի ներդված գուլար գդկար կրոջս լալը մեստանը անհանգիստ դրավ։ Երավ գծգվեցավ, թաթերը լիզեց, բեխերը սանդրեց ու փորը գշտացնելու համար դուրս ելավ։ Երբ մեստանը դուրս ելավ, մայրս այս անգամ աջաբարանքով Խենթի պես ներս մտավ։ Ես խաղս կշարունակեի։ 1 2 3 Դուրս ինչ պատահած էր։ Թոմասկերին ձերուկ որոնաթիրը մեր թրացի մարդը ինչ ասացեր մորս կամ ինչ պատահած էր, հոգս չէր։ Բայց մորս հոգներ եւ մայրս վազելով եկավ, քույրս կրգեց ուզիս մշտելով սավ։ Էլի, էլի, մերդունե մմփլի մորը սսածներեն փամը չի հասկացած, սակայն հայտնի էր, որ մայրս փամը բացադրելու ալ ժամանակ չուներ։ Գաջաբար էր, շվարած էր, վախծած էր։ Հանգարտ ցերկես բռնեց, քաշեց իս։ Թուրս անեց դակու գանգուհնես։ Կիրգին մեջ քույրս բինտ սեղմած, իմ ալ ցերկես բռնած, քաշկի շուկով դուրս ելան կրետը վազելով։ Դուրսը Թումասկերին գինը էստղիկ բաջոն Մեր միշտրացիները դիկրոդային եւ գինը բայցարբաջոն եկած մեր հեվշը փագը գեցեր էին։ Բոլորն աշխվարած ջարահատ երկյուղած վիճակ ունեին։ Իրարու հետ աջաբարանքով գզուրցեին, բայց ես փամը չէի հասկներ։ Էրմայրսից անգուղին ընդուշ քաշքշած էր։ Էրմերտրացիները անիմաստ վազուզուկի մեջ էին։ Էրմեր միշտրացիները Էսկեդուրդային եւ գինը Վերտոբաջոն Քեյադային եւ գինը Մեյրամբա ջան, Օսկերից Խաչոն եւ գինը Վերժին քույրիկը եւ ծեր միջները եկած ու հավաքված էին մեր դամփագը։ Եվ էր ու ինչու այս աշնան արավոտուն անեց քո հայոյան կար։ Քույրս բարավ եղսոյին քիրգներ։ Ես ալ Վերժին քույրիկին ցերքեն բռնած մեր մեկ սենյակնոց տունը գտիդեի։ Հիմա ես ալ հասկացած էի։ Մեր տունը պիտի փլեր այնպես, որ ինչպես թեր քիչ առաջ իմ դակուկ անկողնից մեջ կխորեի։ Միակ ուրախություն սալ գիտեի, որ լողկարը իմ գլխուս պիտի չինար։ Մերդունը պիտի փլեր։ Դարիներու փորձառությամբ Թոմասկերին վճիրը դված էր։ Ըստուն եմ մփլի։ Հետ ջերջերեք չիգե։ Թոմասկերին դիկրոքերին ականջին գփսփսար։ Դիկրո մփլի դունե։ Հիե Բաղդադին բեդեն թուրս էդիր։ Թումասկերին հաստ մատներովը ցույց կուդար գորակամակ քերանմը Բաղդադին, որ սահած թուրս ելազեր ցեխով ու հարտով ձեպված բադեն։ Ես այս խեղճուկ քերանը նոր գճանչնայի։ Թումասկերին գսեր, թե դան մհիմին չափ կարևոր էր նաև անոր Բաղդադի գոչված Բեռնապարտ կերանը։ Փունձանությունը անգ գրեր եւ մեր Բաղդադին թավաջանած էր մեր միշ կերաններուն։ Մայրս մեկ երկու անգամ աջաբարանքով ներս մտավ սենյակեն։ Անկամ մեր դեղիրը անգողինը շալգած դուրս եկավ, անկամ մնալ մեր բղինցե բրգիշը, սինին եւ սանը հանեց։ Դիկրոկերին ու Օսկերիս խաչոնալ մորս օժիդի դախտագե սնդուկը շալգելով դուրս հանեցին։ Մերդան փոլոր հարստությունը այդ ընկույզը սնդուկին մեջն էր։ Անոր խոշոր փանալին մայրս քաղդնակողի գբահեր մասունքի նման գբահեր անոր փանալին որբեսի չգարենամ մոդենալ նաև մեջը բախված մյուս մասունքներուն այսինքն բոլսեն եկած քույնզգույն թուղթերու մեջ պատտված հյուրերու հрамցվելիք անուշ շաքարներուն մսաֆիր շեկերին երբ գալքը եկած էր մեր բարձերը մեր գաբերդը մեր իդարեն քարյուղի լամպարը ազատելու եւ մայրս քաչուտյան վերջին ջիկմը ընելու կպատրաստվեր, դու մասկերին մորս ցերքեն փռնեց ու արկելք եղավ։ Չէ, խանım, չէ լավ։ Դու նա մն փլի, մի մտնե։ Մայրս դու մասկերին խոսքը բիդի հարկեր, ստիպված էր։ Ան իր դարիներու փորձառությամբ քիդեր ու գսեր։ Մն փլի։ Եվ այդ անիդիալ աշնան արավուդուն, երբ թեթև անցրև մգդեղար, թե մեր լողկարին ծանրությունը հաղթեց մեր քերաններուն եւ մեր դունը, մեր երտիգե փլավ մեծ աղմուկով։ Հիմա մեր փագին մեջ թեթև անցրևին խառնված ծանր փոշի մը գմաղվեր երկինքեն։ Մեր դիկրանագերդի մինձ ասված բաբան իր անցրևին խառնած էր նաև մերդան փոշին եւ հարթերը։ Մայրս ճարահատ ինքնալ անցրևին գմիացներ իր արցունքները, գհեցգլդար գուլար։ Տրացիները բոլոր բաջոները մայրս կմխիտարեին։ Ես երբ տեսա թե մայրս գուլար, վերջին քույրիկին ցերկը ցիկեցի ու մորս մոտ վազելով անոր բասմայե փեշին պատտվեցա։ Այդ անիցիալ արավոդուն, երբ ես իմ դակուկ անգուղնիս մեջ անուշ-անուշ քիտս կխառնեի, մեր դիրեկներուն, մեր կերաններուն հետ զուրցելով, իմ մանկական խաղս կխաղայի ու մեր կերաններուն համար ուժ կխնդրեի ուրգե եւ ինչպես գիտնայի թե մեր դիկրանագերդի ժամուն մեջ բախված մինց էսված բաբան իմ փապակներուս բոլորովին հագարակը պիտի ուներ պիտի միանար իմ այդքան ադած սադանալող կարին հետ պիտի ստեղծեր թավաջան բաղդադիմը ու երկինքեն գլխուս պիտի ցաներ մեր դամ փոշին փոխանակ ինձի նուշ, անուշ կամ շաքար գրգելու։ Մայրս կուլար։ Մեր միակ հույսը հայրս մեր մոտը չէր։ Մեր մոտը չէր նաև դեր Արսենին ավետարանին մեջի բարի Աստվածը։ Այդոր մեր դան ավերակներուն մեջ են ժպտող սադանամը կար։ Մեր լողկարը։ Եվ անոր ծանրությունը հիմա իմ մանկական նիհար ուսերուս վրա գզգայի Անոր մեղքի չափ ծանրությունը հիմա ես կգրեի այնպես, ինչպես տարիներով գրաձեին մեր աղքատ դան խիղճ ու վդիտ քերանները։ Մեկն ու երկուկը, իրեքն ու չորսը, պենջն ու շեշը։